สี่เนาะของการปฏิบัติธรรม บางสามสี่วันสามวันที่ผ่านมาบางทีก็มีอุปสรรค อุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นความง่วงไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนจีนก็มีอาการลักษณะเดียวกัน ะฉะนั้นเราต้องมาปรับเปลี่ยนการกระทำของเราดูบ้างมาคอยสังเกตดูการกระทำของเราดูบ้าง ว่าในขณะที่เราทำการเคลื่อนไหว ยกมือเข้า เอามือออก ยกมือไป เอามือมา บางทีเราไปกำหนด ไปกดไปบังคับ ให้ความรู้สึกของเรานี้ให้มันต่อเนื่อง เพราะความรู้สึก ได้ยินว่าครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าอยู่กับความรู้สึกแล้วจะเกิดความสุข เราก็พยายามที่จะกระทำความรู้สึกให้ต่อเนื่อง ต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยกับกลายเป็นไปเพ่ง ไปจ้องไปบังคับไปบีบมันสารพัดเรื่อง我 知道每一个动作，那就变成啊，很多学员就变成啊，要拼命的知道啊，十个动作啊，要拼命的去知道协助做过每一分每一秒自己在做什么，这。 ที่ปรับเปลี่ยนได้ พฤติกรรมตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้ พระบางรูปอยู่ในเมืองไทยบวชมาสามสิบสี่สิบปีสามสิบสี่สิบปียังในยัง ยังอยู่ในภาวะแห่งความง่วง ผ่านอารมณ์นิวรณ์ตัวนี้ผ่านไปไม่ได้ พยายามที่จะแก้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตนเองตนเอง ถ้ามันง่วงลักษณะนั่งนิ่งเราก็พยายามเคลื่อนไหวให้มันหนักขึ้นมาบ้าง

ะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้ ถ้ามันง่วงมากๆมากๆเราลองมาไล่เรียงทบทวนอารมณ์ของการปฏิบัติดูบ้าง就是不管怎么样，都不要让自己坐在那睡着，不要让自己坐在那就睡着。 กลับมาดูผู้ที่เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว กลับมาดูเรื่องของรูปของนามไล่เรียงรูปเรื่องรูปเรื่องนาม ให้หมดความสงสัยเรื่องของรูปของนาม มาไล่เรียงเรื่องของรูปธรรมนามธรรม ให้หมดความสงสัยเรื่องของรูปรูปธรรมนามธรรม不ร是过程还是用功的过程中出现的任何问题啊，我们都 การดูการไล่เรียงรูปนามเพื่อเป็นการทบทวนอารมณ์ของตัวเอง กลับมาทบทวนอารมณ์ของตนเอง ถ้าปล่อยให้มันเคลิ้มไปเรื่อยๆเหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับมันจะหยุด เพราะเราพยายามควบคุมความรู้สึกแต่ทีนี้เราอาศัยอารมณ์ของการปฏิบัติตรงนี้มาไล่เรียง เรื่องของรูปของนามรูปธรรมนามธรรมรูปโรคนามโรครู้ทุกขังนิจจังอนัตตาเพื่อเพื่อเป็นการคลายจากอารมณ์นั้นกลับมาทบทวน ใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆ那么啊，有的人念头很多，画面非常的多啊，那么。 อาจจะยังไม่ชัดเจน ก็พยายามกลับมาดู ดูเรื่องของกายกายเคลื่อนไหว จิตใจที่มันนึกคิดขณะกายเคลื่อนไหวอยู่เนี้ยอะไรเคลื่อนไหวเรามาไล่เรียงอะไรมันเคลื่อนไหว แล้วอะไรคือตัวรับรู้การเคลื่อนไหวตรงนั้น那么 เป็นตัวหนึ่ง ตัวรู้จักตัวเคลื่อนไหวอีกตัวหนึ่ง แต่ว่าสิ่งสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกัน แยกกันไม่ได้ บางคนเราไปไปบอกว่าไปแยกรูปแยกนาม เพียงแต่เรารู้จักหน้าที่ของรูปหน้าที่ของนาม ต่างคนต่างทำหน้าที่ของกัน และกัน แยกกันไม่ได้ นามก็อาศัยหน้าที่อาอาศัยของรูปเพื่อต้องการที่จะจะให้รู้จักเรื่องต่างๆ สิ่งต่าง ๆทั้งหลายทั้งปวง เพราะรูปธรรมนั้นไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องอะไรต่างๆทั้งหมด ตัวนามมาทำเป็นตัวสื่อกลางในการที่จะรับรู้อารมณ์สิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ ไม่ว่าทางกายทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆ นำมาทำเป็นผู้รับรู้แล้วก็ส่งกระทบมาถึงกาย อย่างเราปวดหนักปวดเบา เป็นเรื่องของกาย เป็นเรื่องของกาย แต่กายจะรับรู้สิ่งเหล่านี้ ก็ต้องอาศัยเรื่องของนามธรรมรับรับรู้แล้วก็ส่งบอกในนี้อาการแบบนี้มันเกิดขึ้น แล้วก็บอกกาย ให้ไปทำหน้าที่ตรงนั้น 但是大家在用功的过程中有没有发现啊，有一些念头不是经过我们啊自己支配啊，作者用个词是它偷偷跑出来的啊，所以说这个是最可怕的啊，那么啊这些等你。 过程中，能够清楚地看到啊，哪一些是啊，不大的大脑会去思维，哪一些啊，是他偷偷的自己跑来的啊，所以说没关系啊，跑来了没关系，我们要做的，我们的任务就是轻松的知道。 จิตกายเป็นตกเป็นธาตุของรูปนามธรรม ถ้านามธรรมไม่มีความเที่ยงธรรมในตัวของเขา ก็พากายของเรานั้นออกไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันก็นำความทุกข์มาให้กับเรา ยกตัวอย่างเหมือนกันแล้ว บอกว่า พอมืดพอกลางคืน มืด เราบอกว่ากลัว กลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็น กายกลัวไหมกายไม่รู้ แต่ว่าจิตที่ถูกอวิชาครอบงำนั้น พาชิดปรุงแต่งนั้นกายนั้นลักษณะอาการความมืดน่ากลัว มันหลอกให้กาย เราหลงอยู่ตลอดเวลานี่เวลา เพราะฉะนั้นการฝึกขัดปฏิบัติตรงนี้ เพื่อต้องการให้รู้เท่าทันเรื่องของจิต ดึงความรู้สึกดึงสติสัมปชัญญะของเราที่มันที่เป็นจิตดั้งเดิมของเรานั้น กลับเข้ามาหาตัวตนแท้จริงของเรา用功过程中能够清楚的看到身和心。 的控制啊，那我们常常会听到有这样的词，去调服啊，这就是调我们完全调服不了自己的心和气。那么，这就是问大家一个问题：完全。 ที่เคยยึดมั่นยึดติดในสิ่งต่างๆ ยิ่งเข้าใจเรื่องของสมมุติ มันยิ่งมีความเข้าใจมีความชัดเจนมากขึ้น สมมุติผีสมมุติเทวดา สมมติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหลาย เป็นสิ่งที่มนุษย์เราถูกสมมุติเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้น แต่มนุษย์เราก็ถูกสมมุติครอบงำตรงนั้น จนดิ้นไม่หลุด 对无我有更深的。 สามารถถอนความรู้สึกที่เราเคยยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น หลุดออกจากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวของตนเอง เป็นความรู้สึก เป็นสติ เป็นสัมปชัญญะ กลับเข้าหาตัวตนแท้จริงของเราของเรา เมื่อก่อนเราอาจจะหลงหลงติดยึดในสิ่งเหล่านั้น เมื่อก่อนอาตมาบวชใหม่ๆ โยมพ่อเขาบอกว่าของขัง พอพระเหรียญพระรูปพระเหรียญต่างๆเอามาให้ เอ้าเอานี้ไปไว้เพื่อรักษาตัวเอง คุ้มครองตนเอง那啊，就是这个心身和心的 ทำในสิ่งเหล่านั้น เราเองรู้ในสิ่งเหล่านั้น แล้วต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนเอง เราก็ทำหน้าที่ของเรา สิ่งเหล่านั้นก็ทำหน้าที่ของสิ่งเหล่านั้น เพื่อต้องการที่จะทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง แต่เราจะไม่ ไม่เอาจิตของเรานั้น เข้าไปยึดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น不管任何心的变化啊，不管 或者说，我们知道啊，他的实相是，他不是这样的啊。那么，但是，作者还一直强调到，在我们不能不要他，这个身不能不要，这个心啊也不能不要，这个。心。 Okay. 说这个雕像呢是。 สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย แม้แต่แม้แต่ชื่อของเรา แม้แต่ตัวตนของเรานี่ของเรา เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอยู่ตลอดเวลาเวลาทำให้ตัวเราทุกข์หนักขนาดนั้น เราไม่รู้ว่ามันทุกข์ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้รู้ว่าทุกข์เราก็รู้จักสิ่งที่จะคลายความทุกข์ออก 说着，他一定会说：“哦，很好，快点来啊！每天保佑我平安啊！”可是那时候已经学习过程啊，就是说，爸爸打来的时候啊，突然啊，就对他。 用什么做的，还是用金子做的？它只是一个物质，一个东西而已。啊，所以这就打打架。啊，这个东西啊，是会坏掉。的。然后他爸爸就很激动说：“不会，这个东西永远不会坏掉，而且这个东西会永远保佑我。” ตัวของเราเองศาสนาหลวงพ่อเทียนให้ความหมาย ว่าศาสนาคือที่พึ่ง เราพึ่งสติพึ่งปัญญาพุทธศาสนา คือตัวสติตัวปัญญาตัวเนี้ยเป็นตัวพุทธศาสนาเเท那这时候尊者就对爸爸讲พ王不田讲了一句话，王不田尊者说：“宗教就是众生要找 什么是宗教？宗教就是众生要找一个地方来依靠。那作者说：“呀，什么依靠？能够真正靠住的就是我的决心。当你的决心开发了一整路，明面明念的自信中，这就是见法这就是开悟缘。”那作者就讲以后，突然特别喜欢。那作者。 罗伯特·格鲁讲过一句话，告诉他就说啊，这个做做了这个工作的人，他还活着，吗？这个活。 ตัวตนศาสนาคือคนของคนที่เป็นตัวคือเป็นตัวศาสนา ตัวสติตัวปัญญารู้เท่าทันกับภาวะอารมณ์แต่ละช่วงแต่ละขณะนั่นคือตัวพุทธะที่แท้จริงนี่เราพุทธะจิตดั้งเดิมแท้เป็นอยู่ลักษณะเนี้ย่อ 只有安注在觉性中、自信中。 ศาสนาจะเจริญไม่ใช่เจริญเฉพาะว่าด้านวัตถุด้านวัตถุก็เป็นสิ่งที่ส่วนส่วนที่สำคัญที่จะต้องให้มีบ้าง แต่ว่าการเจริญทางด้านสติปัญญาของเราตรงนี้ต้องทำให้เจริญให้ได้ ต้องทำให้งอกงามให้ได้ ไม่งั้นศาสนาของเราก็ฝากเอาไว้แต่ละวัตถุอยู่ในวัตถุ แต่ว่าตัวสติตัวปัญญาของเราตรงนี้ เรากับถูกกปิดเอาไว้อย่าง สิ้นเชิง 那么啊，宗教啊，不能让宗教只是停留于这个形式和仪式，或者是。 会生也会灭的啊，就是小桌子，时间久了啊，它就会旧。 คือเราก็ไม่รู้จักความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้เราถูกว่าศาสนาคือสาทาวรวัตถุ ให้มีความเจริญก็พยายามกันสร้าง สรรให้มันมีความเจริญมากงอกงามมากขึ้น แต่ว่าใจของคนเราตัวพุทธศาสนา ศาสนาคือตัวคนนั้นเรากลับไม่พัฒนาตัวนี้ให้งอกงามให้เจริญงอกงามมากขึ้น但是呢，刚才讲到 或者是啊这个禅堂，但是呢，如果没有这张桌子，没有这个地坛，没有这个禅堂，我们又要怎么用功呢？啊，不是不要它，不是完全否定它，是知道啊它是一个生灭的啊，它是越生越灭的东西，但是我们还要利用啊这些假的东西啊，那么去修。 那是最好的啊，没有它还不行。 ชัดเจนมากเลยท่านให้คำให้คำอุปมาไว้ว่าข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็ข้าวสุกมนุษย์เรากินข้าวเปลือกไม่ได้ กินข้าวสารไม่ได้ แต่ต้องกินข้าวสุกศาสนาก็เปรียบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้ากินมีแต่ข้าวเปลือก เราทิ้งข้าวเปลือก มันก็มีไม่มีเผ่าพันธุ์ในการที่จะสร้างเผ่าพันธุ์ต่อไปนี่ต่อไป ต้องคงไว้ ศาสนาวัตถุก็ต้องคงไว้ไม่ทำไม่ทำลาย เมื่อไม่ทำลายต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างทำทหน้าที่ เรามนุษย์ที่กินอาหารกินข้าวก็ต้องทำกรรมวิธีให้ข้าวนั้นสุกซะก่อนถึงจะกินได้那么不管是啊这还是我们坐在啊我们坐在下 还有你睡着，还有。

ไม่ได้เอาคำสอนของศาสนา ไม่เอาคำสอนของศาสนามาใช้กับชีวิตของเรา เหมือนกับเรารักษารักษาศาสนา รักษาพันธุ์ข้าวเปลือกเอาไว้เพื่อขยายให้มากขึ้น ปัจจุบันนี้ข้าวเปลือกนี่ขยายมากขึ้น ศาสนาขยายมากขึ้น แต่ว่าพุทธศาสนาที่เข้าไปสัมผัสหรือลิ้มรสกับตัวศาสนาจริงๆนั้นชาวพุทธเรายังเข้าไปไม่ถึง 这些又讲到那椰壳呢？还有椰壳的作用。那椰肉也有椰肉的作用。啊，了半天就是，我们应该清楚的知道，我们要学习什么，但是我没有去否定椰壳、椰肉。啊，那作者不断的在强调，因为在中国很多出现了很多这样的解，完全否定。 别人学习方法，完全啊否定啊一些啊对一些所谓的宗教仪式啊，他肆的在批判。我们没有去说他的不好，但是我们亲自看到什么是耶和，什么是拜亚力，什么是耶路，什么是耶那么。 ความง่วงนอนพอความง่วงเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้น แล้วก็แพ้มันแล้วแสดงว่าเรากระทบเปลือกเม็ดเม็ดข้าวออกไม่ได้นี่ไม่ได้ สู้ลองกระทำให้มันเกิดขึ้นลองดู อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น อารมณ์หรือภาวะอะไรต่างๆ เกิดขึ้น เรากลับเข้าหาความรู้สึกตัวของเราให้ไวให้ฉับไวทันทีทันที那么啊，真正的耶知和真正的啊，勤奋般的注视看啊，就是 สรรคต่างๆเกิดขึ้นที่เกิดขึ้น เราพยายามที่จะแก้ไขกับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเวลา หาวิธีแก้ หาวิธีเปลี่ยนแปลง เพื่อต้องการให้เมล็ดข้าวแล้วกลายเป็นข้าวสุกให้ได้ได้แล้วเราก็จะกินอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็ไม่เป็นทิศแต่ถ้าไปกินข้าวสารกินไม่ได้ร่างกายเป็นทิศ ต้องทำกรรมวิธีเข้าสุขเป็นให้เป็นเข้าสุขให้ได้ด้วยการยกมือทำความเพียรปารบความเพียรของเราตรงเนี้ยให้ต่อเนื่องลงดูคนเราภาวะหนึ่งพนักปฏิบัติทำปฏิบัติไปปฏิบัติไป เป็นภาวะหนึ่งเหมือนคนในห้างเดียวในตัวของเรามีคนสองคนอยู่ด้วยกันบางทีโอ้ยมันทำไมอ่ะยกมือทำไมสู้นั่งนิ่งๆไม่ได้เอ้ยยุ่นั่งนิ่งไม่ได้ท่านบอกว่าไม่ให้นิ่ง เราไม่ยกมือต่างคนก็ต่างแย้งกัน ถียงโต้เถียงกันอยู่ในตัวคนเดียวกัน如果这个大米没煮。 ร่างชักนำให้เราออกนอกทางไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เราต้องชัดเจน มองให้ชัดแล้วก็จัดการตรงนั้นให้เด็ดขาดไปเลยไปเลย 其实知道自己该做什么、不该做什么，那就是我们的觉性的作用。那么，我们的烦恼习气呢？啊，就在另一边。 被骗了三十年、五十年、六十年，差不多，不要再被骗。ถ้าเรายังอยากอยากให้มันหลอกมันก็ต้องถูกหลอกในตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกลับเข้าหา กลับเข้าหาความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะตรงนี้ให้ได้ เราเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างผู้มีสติ มีสัมปชัญญะเราจะไม่ให้มันหลอก ถ้าถูกหลอกอยู่ตลอดเวลานี่นะตกเป็นทาสมันอยู่ตลอดเวลา所以不要再被这些啊的东西骗了，不要再被这些啊无常变化的的东西再 ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าแม้แต่เป็นผู้อยู่เพียงรางเดียวก็น่าชมเด็กที่เป็นผู้ให七岁的孩子可以悟到啊八十岁的老人 กลับมาอยู่กับกลับมาหาตัวตนหา ความรู้สึกหาความเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันหมด ไม่ว่าไม่ว่าใคร ไม่ว่าเป็นสัญชาติไหนนี่ไหน มีสภาพภาวะอะไรนี่อะไร ทุกคนมีสภาพภาวะเดียวกันหมดนี่กันคือความสะอาดสว่างสงบเหมือนกัน ไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่ ไม่ว่าใครต่อใครไม่ใครใน่ 可以让我们每个人都是自在。 ความอะไรต่างๆนั้นเราถูกครอบงำมามากต่อมากถูกสงสัยมามากต่อมากศึกษามามากต่อมากแต่เราก็ยังไม่หายหายความสงสัยจากสิ่งเหล่านี้ เราลองมากระทำสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น ปรากฏเกิดขึ้นอาตมาเชื่อมว่าสิ่งเหล่านี้ เมื่อคนทุกคนเปิดตรงนี้ออกมานี่มาทุกคนมีลิ้มรส อันเดียวกันหมดเหมือนกับรสเกลือที่บอกว่ามันเค็ม每个人啊，区别 也都会非常险。不管是中国人。 นำสิ่งเหล่านั้นอยากนำคำนี้ย มาลองมาถามพวกเราเพราะหลวงพ่อเทียนเคยถูกถามมาแล้วนี่มาแล้วเนี่ยล้วถามอาจารย์สอบอารมณ์ถามว่าเกลือนั้นเค็มไหมท่านนำคำถามตัวนี้มาถามพวกเราในขณะนี้ว่าตอบถามตอบมาว่า เกลือนั้นเค็มไหม就是用大家现实让大家回答盐 เกลือเมืองไทยหวานนะเพราะคำว่าเค็มแต่ว่า เราถูกหลอกไหมว่ามันเค็มที่ที่ตอบว่าเค็มนิดเราโดนหลอกไหมบอกว่า มันเค็มที่ว่ามันมันเค็มหมายถึงว่า เกลือยังไม่อยู่ในลิ้นเราถูกหลอกไหมว่ามันเค็ม เพราะเค็มมันเค็มอยู่ตั้งแต่ไหน ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่ลิ้นที่สัมผัสรสเกลือคคุณรู้你知道你回答盐是咸的，是因为你从小可能几个月开始，妈妈就煮的东西给你是咸的，你从那时候就开始。 说盐就是咸的。尊者说，他还说盐是甜的，大家明白吗？现在盐有没有在你嘴里？现在，你为什么说它是咸的？เราเรามีสัญญาณจำได้พอถามว่าเกิดเค็มปุ๊บเค็มใช่ไหมแต่มันเค็มตั้งในในอดีตอดีตนู้น

你怎么知道它是钱呢？เพราะนั้นสัญญาจำได้หมายรู้ตรงนี้ มันหลอกเราตลอดเวลา นี้เวลา เราไม่รู้รอบมันเราถูกหลอก所以我们的啊记忆以及我们以前认识啊整天在骗我หลวงพ่อเทียนตอบอาจารย์ว่า เกลือไม่เค็ม เพราะเกลือไม่เห็นที่เป็นเภาวะการหลุดออกจากอดีต สัญญาจำได้หมายรู้ต่างๆทั้งหมดและอนาคตทั้งหมดเป็นอยู่ปัจจุบันในขณะนั้นโดดชัดๆเลย ไปรู้เรื่องของปฏิบัติการการมาอยู่ การมาฝึกหัดเพื่อปฏิบัติให้เกิดความรู้สึกเป็นปัจจุบันในขณะเนี้ย所以我每天告诉大家啊，觉知当下，活在当下啊，我不停 กำนำตัวเองออกจากหลุมของอดีตที่กลบเราอยู่ตลอดเวลา บางทีคว้าเรื่องของอนาคตจนเราลืมลืมหลงตนเองแต่ปัจในปัจจุบันเพราะนั้นเรามาอยู่ปัจจุบันในขณะเป็นชีวิตที่สดสดเป็นชีวิตที่จริงสัมผัสได้ในขณะนี้ได้ หรือหรือเราหรือว่าเราอยากถูกหลอกอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของเราเอาอดีตขึ้นมาขุดคุยหลอกตนเอง บางที อดีตที่สดใสก็ยิ้มร่าเลยอดีตที่เศร้าก็เหงาหงอย你知道，也许 过去，那都是当下。就是说，不要被过去把所有认知以及所有的追求再骗，啊，不要再被他们骗。但是，我不是否定你在失血的时候，眼底的血。如果你现在在失血，眼底的血，所以大家把衣服叠叠好。 ห่วงหาทำไมเรื่องของอนาคตถึงเวลาหกโมงเนี่ยแล้วก็เนี่ยก็ได้กลับลงไปทานอาหารแล้วเพราะฉะนั้น ไม่ต้อง ที่ที่เราต้องทำคือทำไปทำไปทำไปแล้วมันจะเข้าไปตามของมันเอง 今天里又是一个开开始的一个年。啊、呃，从第一天就讲了，三岁五岁的你跟现在一样。嗯、大家看到，不管是身是在身内，心也是在身内，我们要看清楚这一点。มันต้องเป็นรถไฟสายด่วนแล้วล่ะไม่ใช่รถไฟหวานเย็นจับจับไปเรื่อยๆ ไฟวันเย็นไปเรื่อยๆ ไม่ได้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนต้องกลับเข้ามากลับเข้าหาความรู้สึกตัวของเราของเราอย่างอื่นเราทำมามากแล้ว สิ่งเหล่านี้เราดันเสียเวลาไปทำ ถึงเวลาเขต้ม